פרק נ"ו כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש. כי כה אמר אדוני, לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי. ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם. טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא ייכרת ובני הנכר הנלווים על אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, והביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. כל חייתו שדי אתיו, לאכול כל חייתו ביער. צופיו עיוורים כולם לא ידעו, כולם כלבים אילמים, לא יוכלו לנבוח, הוזים שוכבים, אוהבי לנום. והכלבים עזי נפש, לא ידעו שובעה, והם מרועים לא ידעו הבין, כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. אתיו אקחה יין ונשבעה שחר, והיה חזה יום מחר גדול יתר מאוד.